verde, e o do verdinho. Pras meninas saliente que gosta de tomar vara, toma vara da gente. Um verde, e um do verdinho. Pras meninas saliente que gosta de tomar vara, toma vara da gente. Cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica. pica. ah! de um jeitinho saliente. Cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, de um jeitinho diferente. Um verde, um do verdinho, pro nenê. Um verde, um do verdinho, pra menina saliente. Que gosta de tomar vara, toma vara da gente. Cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, de um jeitinho diferente. Cai na pica, bora cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica. Agora lá em cima, ah, um verde um do verdinho. Pras meninas salientes ah. que gosta de tomar vara, tomar vara da gente. Cai na pica, cai na pica, cai na pica, vai, cai. Cai na pica, cai na pica de um jeitinho diferente. Cai na pica, cai na, cai na, ela cai na, ela cai pica, tá é na pica de um jeitinho diferente. Tá gravando? Tá gravando? Ah, ah, desde o começo. Eita porra! Ah, ah. Eita porra! Ah, ah e o do verdinho Pras meninas saliente Que gosta de tomar vara, toma vara da gente Um verde e um do verdinho Pras meninas saliente Que gosta de tomar vara, toma vara da gente Cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica de um jeitinho saliente. Cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, de um jeitinho diferente. Um verde, um um do verdinho pro nenê. Um verde e um do verdinho pra menina saliente que gosta de tomar vara, toma vara da gente. Cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica de um jeitinho diferente. Cai na pica, bala cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica. Agora lá em cima. Ah! jardim Pras meninas salientes ah. Que gosta de tomar vara, toma vara da gente Cai na pica, cai na pica, cai na pica, vai Cai, cai na pica, cai na pica De um jeitinho diferente Cai na pica, cai na cai na, ela cai na, ela cai na pica, cai na pica de um jeitinho diferente. Tá gravando? Tá gravando? Ah, ah, desde o começo. Eita porra! Ah, ah. Eita porra! Ah, ah.